Hej på er alla! Ja, vad ska jag kalla er? Alltså Taylor Swifts fans kallas för Swifties och Lady Gagas fans kallas för Little Monsters. Så frågan är vad, vad ska jag kalla er för? Du har inga fans. <laughs> Ja, okej. Okay. Ja, hej i alla fall. Nu har vi kommit till sista avsnittet den här säsongen. I förra avsnittet hade jag en gäst där, DJ Stony, och det var jättekul. Det blev som lite annan variation i musiken. Han har ju jobbat med det och drömt om sig att släppa med min rullbandspelare till skoldansen i femte klass. Att få spela musik för människor, vilket sen aldrig hände. Men man ska aldrig ge upp. Tänk bara killen eller tjejen som sålde den första faxen och kunden fråga Vad ska jag med den här till? Jo, du förstår att om det skulle hända att någon annan också skulle råka köpa en sån här, då kan du skicka A4-sidor till varandra. Bra va? Och med den killen eller tjejen som förebild har jag aldrig gett upp den här drömmen att få dela med mig om musik. Och nu lever jag den drömmen tillsammans med dig. Nu ska vi så långt bort från DJ Stony som det bara går för vi ska ägna oss åt klassisk musik i säsongens sista avsnitt. Fast inte klassisk, klassisk musik utan klassisk musik i modern musik du, du kanske tänker att ja men jag är inte en sån som lyssnar på klassisk musik. Jo, det gör du. Det är bara det att du inte vet om det. Inom EU så är det så här att när den ursprungliga innehavaren av upphovsrätten varit död i 70 år så upphävs upphovsrätten. Och det står var och en fritt att bearbeta verken och göra sina egna versioner och töja och bända och, och dra i de här klassikerna. Vilket massor av artister har utnyttjat. Vi ska ta sex exempel och utmaningen för dig nu det är att identifiera den moderna låten som har haft den här klassiska eh, melodin som förebild. Och först ut är Tchaikovsky, violinkonsert nummer ett, första satsen. Vad heter låten på svenska? Och vem gjorde den? Ja, det kanske inte var så lätt. Dum, da, da, dum, da, da, da, dum, da. Ja. Eh, hur som helst, vi fortsätter med Rachmaninoffs pianokonsert nummer två i C-dur. Vem inspireras av den här? Och faktiskt tog efter not för not. Låttitel och originalartist för den här har gjorts av så många artister så att oj oj oj. Så vi tar originalet. Tack. Ja, vacker melodi. Vi fortsätter med nästa låt och det är den tyske kompositören Johan Parsebels Canon i D-dur. Här finns många alternativ, eh, men jag är ute efter den som är mest lik och som inte bara har snott ackorden utan även melodin. Men du måste tänka att takten är mycket, mycket lägre i den moderna versionen. Ja, det är inte så lätt den där. Nu tar vi Eduardo Di Capua som skrev ett stycke som textsattes utav Giovanni Capurro. Men vad heter den moderna versionen på engelska som gjordes 1960 och som faktiskt såldes i 20 miljoner exemplar vilket ger en sjätte plats av världens mest sålda singlar. Etta är naturligtvis I'm dreaming of a white Christmas. Här vill jag ha den engelska låttiteln och artisten. Ja, nu tar vi en låt från 1700-talet som gjordes efter dåtidens romantiska ideal. Muzio Clementi heter kompositören Sonata i G-dur opus 36 och här, här måste du använda fantasin och sänka tempot minst tio gånger för att känna igen melodin. Den där är ganska svår i och med att det är så stora temposkillnader mellan den snodda melodin och originalet. Men nu, nu tar vi en lätt. Teleman, Cisse de Runt fondum”. Vilken artist snodde det här stycket och vad heter den på svenska? Ja, men det här kommer du att klara. Cisse de Runt Infrofondum. Summus Aristoteles Plato et Euripides. Cecider und in profundum sumus Aristoteles. Plato et Euripides. Cecider in profundum sumus Aristoteles. Plato et Euripides. Amen. Det här känns ju som att ja, du klarade det. Den här låten orsakar ju lite rabalder när den kom 86 för den handlar ju om kändiseliten runt Stureplan. Ja, hur många klarar du? Eh, det får du se nu för nu kommer facit. Ja men visst var det Magnus Uggla med Hand i hand. Vi går raskt vidare till nästa. By Myself med Eric Carmen. Eh, den här har du gjort så många covers på så det är omöjligt att räkna upp dem alla. Ja, Celine Dions är kanske den mest kända. Det är lite lustiga, ja, eller olustiga beroende på hur man ser det, men den här låten det är att Eric trodde att upphovsrätten till Sergejs Rachmaninovs verk gått ut men se Nej, det hade den inte. Så Erik blev tvungen att träffa ett avtal med dödsboet och sedan dess så står båda med som kompositörer. Ja, där ser man. Nästa. Here's to the ones that we got Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way Cause the drinks bring back all the memories And the memories bring back memories bring back your Ja men det här förstår jag var en utmaning Maroon 5 Memories Det är den jag tycker har fångat Parshelbells eh, kanon not för not men det finns hur många exempel som helst som har influerats av den här Queen, Beatles, Let It Be, Um, Aphrodites Child, Streets of London. Jag har hur många som helst har använt de här ackordföljderna i sina låtar förmodligen för att de är så vackra. Nästan. Mm. Elvis Presley It's Now or Never. En singel som sålde något ohemult i början av 60-talet. Nu till vad jag gissar blev den kanske största utmaningen. Melodin är i närmaste identisk men temposkillnaden gör det hela väldigt svårt. innovativt att ta en låt av Clementi och sänka tempot till oigenkännlighet på den fina melodin. Här med Phil Collins A Groovy Kind of Love men den gjordes redan 65 av duon Diane and Anita. Nu till den sista som jag gissar att du klarade. Aristoteles Hej snoppar, fula doppar, vi borde bjuda upp någon annanstans. Hej snoppar, gamla doppar, varför inte pröva mogen dans? Bland de andra har... Ja, men såklart Uggla med fula gubbar. Det här var så otroligt samstämmigt så ja, ja, omöjligt att misslyckas med. Nej, men nu får det vara nog med frågesport. Hörni. Dags för något lättsamt och lite sensuellt för att komma i stämning. Och vi börjar med en kvinnlig artist. Ursprungligen så hade hon skrivit den här låten tillsammans med Barry Green för att överlämna till Peter Noon. Ja, han som var leadsångare i Herman Hermits. Men hennes pojkvän, Dudley Moore, <laughs> ja just han- övertala henne att göra en demo och lämna till producenten som direkt ansåg att hon och inte Peter Noon skulle göra den. Det var också under den här perioden hon tog sig namnet Lindsay DePaul. Hennes riktiga namn var Lindsay Mockton Rubin men efter massakern på judar under OS i München då tyckte hon att det kändes bättre att inte ha ett uppenbart judiskt efternamn. Hennes mors flicknamn var De Groot och faderns mellannamn var Paul så det blev Lindsay DePaul. bitter man. Lizzie DePaul med Sugar Me. Alltså, hon har ingen märkvärdig röst. Det låter som vilken gymnasietjej som helst. Men den har någonting, ett sensuellt anslag. Och arrangemanget är ju i ärlighetens namn ganska stolpigt med det här dum, dum, dum, dum. Ja, ja. Nu till en lång och sorglig historia som ändå får ett lyckligt slut. Åh, oh, jag älskar sådana stories när det slutar lyckligt alltså. Arthur som huvudpersonen heter hade precis börjat på Columbia University i New York där han inackorderades tillsammans med en kille som kallades för Sandy. De blev bästa vänner och de delade en passion för poesi, böcker och musik och varje kväll då sjöng de tillsammans och Arthur kompade på sin gitarr. Efter en tid så kom de varandra väldigt nära och de avgav ett löfte att alltid ställa upp för varandra i vått som torrt. Ett löfte som nu skulle komma att testas längre fram. För efter en tid så drabbades Sandy av ögonsjukdomen glaukom och inom en kort tid så blev han helt blind. Och han hoppade av sina juridikstudier och reste tillbaka hem djupt deprimerad. Plötsligt en dag så dök Arthur upp oannonserat vid dörren till Sandys föräldrahem och försökte övertala Sandy att komma tillbaka till universitetet. Aldrig i livet svarade Sandy. Och Arthur påminde honom om löftet som de hade givit varandra och han sa Sandy, jag behöver dig där och jag kommer att vara dina ögon. Och till slut så gick Cerny med på förslaget och tillsammans så reste de tillbaka till universitetet. Arthur höll sitt löfte. Han guidade Sandy till lektionerna, han hjälpte honom fylla i formulär och han plåstrade om honom när han hade ramlat och slagit sig. Arthur började skämtsamt kalla sig själv för Mörkret när han träffade Sandy. Han kunde säga, tjenare Sandy, Mörkret, din gamla vän är här för att läsa för dig ja, en sorts galghumor som fick vardagarna att flyta på. Men det gick bra för Sandy. Han tog sin juridikexamen men eh, han tog också en master degree på Harvard. Under tiden på Harvard då fick han ett telefonsamtal från Arthur som han ville hoppa av arkitektskolan och ägna sig åt musik istället. Han hade fått en chans nämligen att spela in en skiva med sin musikerkompis Paul. Men det saknades 400 dollar. Sandy hade bara 404 dollar på sitt konto men tveka inte en sekund att leverera sin del av löftet som de hade givit varandra. Så det blev en skiva. Arthur, som nu börjat kalla sig för Art, hade berättat för sin kompis Paul om Sandy och hur han brukar presentera sig som mörkret, vilket Paul skrev en låt om.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 And in the naked light I saw ten thousand people, maybe more. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs that voices never share. No one did disturb the sound of silence. Fools said, I do not know silence like a cancer grows.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 Johnson uppfinnare, entreprenör, investerare och filantrop. Som han själv har sagt, I'm the happiest man in the world. Men knappast happier än vad jag är som får sitta och spela så mycket bra musik för dig. Nu tar vi en låt som nästan kan platsa som en one-hit wonder. Och det var verkligen en hit, vilket inte är så konstigt för det är en riktigt grym låt. korrigera mig. Jag sa nästan en one-hit wonder men nej, det var väl en underdrift därför att det var verkligen eh, en eh, one-hit wonder. När den här låten slog igenom 93 då fick jag på något sätt för mig att sångerskan var dansk. Vilket jag har trott i massor med år fram till för några år sedan när jag kollade upp den här gruppen och nej då, <laughs> det är en amerikansk grupp från San Francisco. Albumet Bet med Bigger, Better, Faster, More gavs ut 92 och det blev deras enda. De spelade in ett andra album men eh, det gavs aldrig ut. Ja men hörru, ska vi ta en tv-serie också? <laughs> ja, det gör vi. Okej, okay, här kommer vi. 1977 så protesterade Sveriges skrothandlare mot den här serien som man tyckte beskrev skrothandlare som en person som saknar hyfs och utbildning och lever som ett svin och uppträder som ett äckel. Ja visst var det ju serien Albert och Herbert med Stenåke Sedrök och Lennart Lundin. Eh, va? Tänker du? Jo, Lennart Lundin som 1976 avlöstes av Thomas von Brömsen. Serien producerades från 74 till 79 och återkom som julkalender 1982. just saying you can get it wrong and still think that it's alright. Think of what I'm saying. We can work it out and get it straight or say goodnight. We can work it out. We can work it out. Life is very short and there's no Work it out with me, baby. Work it out with me, baby. Trust in my way. Only time will tell if I'm right. Den rösten och det munspelandet tar man inte miste på. Stevie Wonder med Beatles We Can Work It Out i en sagolik version från 1970. Nu sänker vi tempot för att ägna en tanke åt alla de som lämnat oss. Ja, det är ju så att ju högre ålder man uppnår desto fler släktingar och vänner förlorar man. Nej, jag är inte speciellt sentimental. Det tillhör livet liksom. Ja, döden alltså. Och även om man är ledsen över att nära och kära dör så får man ändå försöka uppskatta att man själv lever och göra det bästa utav det. Så då över till någonting helt annat. Algoritmer, alltså i sociala medier är algoritmer sekvenser som är utformade för att hjälpa användare att hitta relevant innehåll baserat på tidigare sökningar, besök och beteenden. Och därav dessa algoritmer så fick jag den här sången rekommenderad till mig. Och då är vi tillbaka till de som vi har mist. För jag vet just nu i alla fall ingen annan låt som sätter så bra ord på den känslan man har när någon som står en nära har gått bort. Det sparsamma arrangemanget och den här änglalika rösten som är så svag men ändå så stark. Och när man hör det här då går det ju inte att låta bli att tänka på någon nära som har lämnat men som sången deklarerar. Jag vet att du är borta men ändå har jag dig här. Den sången vill jag förära till alla som är borta nu. Alla vänner så det är aldrig lätt att förstå att du är bara där i mitt minne. Du skulle bestandigt rêver, tu as hörde nu var Emily Hollow som tolkar William Kristoffersens låt Jag vet du är borte i vad som jag i alla fall uppfattar som Norges motsvarighet till Så mycket bättre. Hver gång vi mötes heter programmet och det här var ju bra, eller ännu bättre. Alltså jättebra. Jag tittar ofta på Norges The Voice och jag måste säga att de har suveräna producenter och ljudtekniker. Alltså ljudet är nästan alltid i toppklass. Njutbart och tillfredsställande för en gammal audiofil. Och det är ofta enkla medel det handlar om. Släpp ner basen, lägg fram sången och balansera instrumenten. Och det, ja, det är de duktiga på. Nej, nu har vi vilat i våra sorgesamma känslor men vi får inte fastna i dem. Så nu ska vi lyfta upp oss till partystämning igen. Jag glömde ju fråga DJ Stoney i förra avsnittet om den här låten men den måste ju ha varit en grym rökare på dansgolven när det begav sig. gjordes av Eddie Floyd 66 men man kan väl säga att den slog igenom först ordentligt 79 med Amy Stewart och den klättrade högt upp på många listor världen över. Knock on wood, ja det kan väl närmast översättas till det svenska uttrycket ta i trä. Men det, <laughs> det är väl bara vi gamlingar som använder det nu för tiden. Ta i e trä hade ju också ofta förleden peppar peppar ta i e trä. Men den där pepparn tycker jag allt oftare lyser med sin frånvaro och fler och fler säger bara ta i e trä. Peppar ansågs ju förr ha avskräckande effekt så att om man strödde den på sin lycka ja då avskräckte man de onda makterna att angripa lyckan. Och ta i trä, ja det handlar ju om att röra vid Kristi kors och på så sätt skydda sin lycka eller alternativt skydda sig mot olycka. Ja, vi hade mycket för oss förr. Själv är jag inte ett dugg vidskeplig med. Jag kan fortfarande inte lägga en nyckelknippa på bordet för under hela min uppväxt, ja då köt min mor som en stucken gris som jag gjorde det. Så om jag gör det idag, då hör jag hennes eh, förskräckta och vettskrämda skrik att jag lägger nycklar på bordet. Jag brukar ofta viska ett se upp också innan jag slänger ut en spann vatten, för annars kan man bli biten av vittra. Ja, det lärde mig min far att så ska man göra. your index is low. Shuffle med Ten CC från 74. Och det här det blev ju deras mest framgångsrika singen från deras album Cheat Music. Ja, alltså inte skit music utan cheat. Cheat. Visst kommer du ihåg syster Jane som gjordes seriöst av Peter Holm. Ja men du vet han med Mania. Eh, men även i en skojversion av Bernt Dahlbäck där handelsresande Arne träffar potatisskalerskan Jane på en dansrestaurang. Men nej, nej jag, jag, jag tror vi tar originalen här. Come and sit down, pull up a chair Speak the truth when you tell me your cares Don't be afraid to talk to your brother Get a hold of yourself and dry up your tears We'll start at the start and end at the end. You'll find that your mind might possibly mend. Well, I'm sure I can help you, cause you can't help yourself. Have you fallen in love again? Have you fallen in love again? Sister Jane, you're gonna change your name. You gotta get out soon before you go insane stocking when they see you out walking. It sure does seem a shame. Yes, it sure does seem a shame. Sister Jane, you're gonna change your name, and I suggest you catch the 12:45 plane before the family finds out just what future will talk of the past. The odds were against you, it never could last. You can't think opinions will change overnight when you know what you have done just ain't right. You don't mean to tell me you finally done it. You played at the game and you thought you had won it. And now that you find that you're way out of line, well, some people call it a this time. Sister Jane, you're gonna change your name. You gotta get out soon before you go insane. Before the town starts talking, when they see you out walking, it sure does seem a shame. Yes, it sure does seem a shame, Sister Jane. You opened your mind, said I would listen and help you unwind. My dear sister Jane, you caused nothing but pain, and I really must tell you this time. I knew all along you had to go wrong. In this kind of town, you could never belong. I'm sorry for you, and I'm sorry for me. This is the way it should end. Cause you fall love again. Well, Sister Jane, you're gonna change your name. You gotta get out soon before you go insane. Before the town starts talking, and they see you out walking, you sure does seem a shame. Sister Jane, you're gonna change your name, and I suggest you catch the 12. Sister Jane med New World från 72 utan potatisskalerskor. Nu till en låt från 80-talet. Gruppen var med i något svensk nöjesprogram. Ja, det måste ha varit runt 84-85. Och jag lyckades få in deras uppträdande på ett VHS-band som jag sen tittar på hur många gånger som helst. Ja visst, jag såg ju att de mimade men jag tyckte ändå att arrangemanget var så läckert så ja, jag förlät dem. Visst kommer du också ihåg den här? Ba-da-da-da. it's like a story of love. Can you hear me? Came back only yesterday, moving further away. Won't you near me? All I needed was the love you gave. your name, and it's only a game. And I need you, listening to the words that you say, it's getting harder to say. When I see you, all I needed was the love you gave. All I needed for another day. And all was the love you gave. All I needed for another day. And all I ever knew, only you. This is gonna take a long time, and I wonder what's mine. Can't take no more. Wonder if you understand it's just the touch of your hand behind a closed door. All I needed was the love you gave. All I needed for another day. And all 83 med The Flying Pickets. En brittisk a cappella-grupp som fick en hit med Yazoos låt Only You som vi just hörde. Trots att gruppen var lite vänster så proklamerade den konservativa Margaret Thatcher att det här, det var hennes favoritskiva. Och så vitt jag vet så existerar gruppen fortfarande men såklart så är de väl flesta, om inte alla medlemmar, utbytta flera gånger om. Men de har hittills hunnit med 12 studioalbum, en samlingsplatta och tre liveplattor. Och idag, nu börjar det dra ihop sig till att säga jö men oh, det är ju alltid så svårt. Never can say goodbye. Einar med Never Can Say Goodbye. Och här är eh, faktiskt den här omgångens Holgers hörna slut. Tack för att du har hängt med på den här musikaliska resan och så hoppas jag att vi hörs om ett år igen. Ha det gott! Hej då!